Da kursu Islama koji je otvoren za sve one koji žele da nauče šta to vjera Islam propovjeda, šta to vjera Islam nalaže i to je, ako se sjećate, onaj treći temelj koji je dužan naučiti i spoznati svaki musliman i muslimak Prvi temelj je spoznaja Allaha Đelšanu, je li tako? Drugi temelj je spoznaja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i treći temelj spoznaje vjere ili obrnutom redom ako hoćete. Prvi temelj spoznaje Allah Đelšanu, spoznaje vjere i spoznaje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znači sada u okviru toga, u okviru spoznaje vjere, mi govorimo o ciljevima vjere. Šta je to vjera željela uspostaviti u životima ljudi? Ali pazite jednu stvar koja je interesantna. Kad bi vas neko pitao za daj mi dokaz zato što govoriš da su to ciljevi vjeri. Ne biste mu mogli dati direktan dokaz u smislu da pručite radiju, izgovorite se. Zašto? Zato što nije nigdje rečena ciljevi vjere su to, to, to na taj takav način bukvalno. Nego što je bilo? Bilo je to da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam prenosio Kur'an i tumačio Kur'an svojim hadisima, jer hadis je tumač Kur'ana, tako mi? I te poruke i te ideje dolazile su do ashaba koje su se gradile u toku 23 godine. Nakon toga su bili učenjaci koji su isto tako prenosili to i počeli su razmišljati kako se vrijeme više udaljavalo od vremena poslanstva i tih izvornih predanja, vidjeli su da su ljudi počeli da odudaraju. Mi smo vidjeli, kad, kad, kad smo govorili već 36. hiđarske godine, počeli ljudi da odudaraju od poslaničkih i pojavljuje se da Kaderije. Da tako li kaderije, pa dođeš i nakon toga haridžije, pa dođeš i nakon toga murđije, pa dođeš i šije, pa dođeš i ovaj, ovi navasubi, takozvani koji su došli kasnije pa ono, tezira, pa svi ostali koji su došli posle toga i zato su učenjaci počeli razmišljati, odnosno počeli su tražiti kontekst i ciljeve Islama, šta to ajde radi se želi postići. Znači, to su takozvano, to takozvano iščitavanje dokaza i sadržaj tih dokaza se navodi tu, tu, tu i tu. Prvi koji je spomenuo pet šredskih ciljeva bio je Imam Al-Đuvejni. al kao bio poznati zvali su ga Imam Dva Harana jer je bio imam i Mekke i Medine. Imam Žuveni i on je bio poznati učenjak u suru Fiku, on je nezaobilazan njegova djela, najpoznatiji njegova djela možda neko čuo od nas, iz Suru Fika je El Varakat, listovi. To su temene, 5, 6, 3, 4 lista, onako ima, ali temelj Fika. Fikha. El Žuvejniju imamu Harame. On je prije prvi koji je formirao ovih pet, znači na osnovu tekstova kaže, eto, Islam je imao za cilj da uradi Petra. I uzmite propis koji god hoćete. Vidjet ćete da ne izlazi iz okvira Sve Sve naredbu i zaradu kruži oko tog Petra. Nakon njega došao Imam Šakiri to je rođen u Granadi, Španiji današnjoj, a u islamskom Andalusu, koji je, zamislite, cijeli svoj životni vijek posvijetio izučavanju islamskih ciljeva. Cijeli. Cijeli životni vijek, jedan, to je, pa recimo, budu prosječni 40 godina. Posvetio se izučavanju ciljevima šarijeta, i posvetio se, vidjet ćemo kasnije što je smatrao najvažnije. I on je naravno na ono što je Imam Žuveni rekao, Imam Žuveni bio prije njega, složio se s njim, ali je te šerijetske ciljeve još više podijelio, razradio, koji su više teorijska praksa, nas ne interesuje to, puno nas više interesuje ono što je vezano za, za praksu, za život i tako dalje. Pa je smo podijelio te širijetske ciljeve na one koji su vezani za sam širijet i na one koji su vezani za širijetskog obveznika i tako dalje. I Imam Šativi nakon tog dugog, dugog izučavanja širijatskih ciljeva napisao jedno djelo Al-Muvafaqat fi šarija. Al-Muvafaqat fi šarija to je djelo gdje je stavio srž svoga životnog vijeka ono sve što je proučavao svih tih godina, zapisao to djelo. Nažalost, do nas je došao jedan, jedan dio samo te knjige, drugi dio je izgubljen. Ne može se naći rukopis. Ali ovo ovaj što je oštampan ima dva toma i u njemu govori o šerijetskim ciljima i to je nezaobilazno u tom pogledu. I onda je zaključio da je najštetnije po te ciljeve novotarija ona kojoj smo govorili, ako se sjećate prije, novotarija u vjerovanju i tako dalje. Pa je napisao dijelo o novotariji koje je također nezaobilazno zove se Elijetisana. Čvrsto užarenje koga se treba držati. I je također govorio upravo toga. Mi smo od tih ciljeva govorili o čemu? O očuvanju vjere. Je tako mi? Pa smo spomenuli ono o novotarijama, govorili smo opšinu. Zatim smo govorili o razilaženju vjere. Treći od čega je vjera što šteti vjeri i što je Islam imao za cilj da zaštiti vjeru od toga, govor o vjeri bez znanja. Takozvani šta? El Džahd. Zbog toga svi su učenjaci složili da govor o vjeri u neznanju spada u velike grijehe. A Ibn Kajim ide do te mjere da kaže da je gori od širka. Znači govoriti o vjeri, a ne znati, gore je i od samog širka. Kako da mi sad razumijemo ta, tu, tu Ibnu Kajimovu teoriju kad znamo da je širk najveći grijeh, jel tako mi? Jel se slažete da je širk najveći grijeh? Kako onda da mi razumijemo Ibnu Kajim? Ibnu Kajim nam je predočio dva dokaza. Jedan šerijetski, tekstualni, a drugi razumski. Koji je šerijetski? Šerijetski je ajet u kome Allah Đelešanu je govorio o grijesima, pa je spomenuo laž, blud i tako dalje, pa je rekao širku, Allah to širku i na kraju kada je spomenuo sve to, pa širk zadnji, pa je iza širka spomenuo enta kuru ala Allahi mata. I da o Allahu govorite ono što ne stane. Znači, ajde kako Znači, i grijeh vam je da o Allahu govorite ono što ne stane. Kaže, u ajetu primjećujemo da je spominjao spominjalo grijehe po veličini, pa je spomenuo manji, kao što je blud, zatim je spomenuo širk koji je veći, po toj logici i po toj gradaciji spomenuo je govor Allahu bez znanja nakon širka, što znači da je veći širk. širka. To je ovaj tekstualni dokaz. A ovaj razumski dokaz racionalni dokaz kaže govor o Allahu bez znanja je izvor širka. Širk je posljedica govora o neznanju. Odnosno, ne znajući Allah. A naravno da je uzrok i izvor nečega gori nego samo to djelo. Jer kako je nastao širk? Nastao je kao posljedica govora o Allahu bez znanja. Jer širk je da obožavaš Allaha i još nekog njega. Kako je došlo do toga da se obožava još neko uz Allah? Došlo je kad se je počelo govoriti o Allahu bez znanja, pa, je rečeno trebamo posljednik. Jer to ne znanje o Allahu. Pa uzimam ti posljednika i šir. Znači, ne neznanje. Zato govora o vjeri bez znanja dužnost je čuvati se i važi jedno pravilo kod učenjaka. Ko bude govorio o vjeri, a ne zna, griješan je, pa čak i ako pogodi istinu. Znači, čak i ako je pravo, grešan je zato što je radio nešto što nije smio. Da govori o vjeri, a ne zna, a još ako pogriješi, grešan je što je pogriješio. Prosto imamo neki standard. E, ovoga, znači neznanja vjeri, znači ili znanja po koje čovjek može znači dovoljiti. Smatana, ono što znaš, znaš. A što ne znaš, nemoj da govoriš ili ako nisi siguran. Znači ako nisi siguran, ne. Znači često puta mi dajemo odgovore na osnovu nekih drugih hadisa, na osnovu nekih ajeta, ali po nekom pitanju direktno nemamo onaj odgovor. Ne treba to, treba to izbjegavati. Ne treba to, treba to izbjegavati jer ajet koji ti znaš možda je dio pitanja. Jer tiče se dijela pitanja. Ima drugi ajet koji možda pojašnjava to pitanje do kraja. Evo dakle ću samo jedan primjer koji je doveo veliku ulemu čak islamske mezrebe u, u različite stavove. A to je pitanje a, pričeka rastavljene žene. Jedan ajet kaže da treba čekati tri mjesečna pranja. I tako da Ili tri mjeseca po nekima, nije važno. To je suri Bekare. Drugi ajet kaže da one koji imaju, koji su trudne, njihov pričak je dok se ne porode. Znači ovaj ajet prvi gore je opšte prirode. Rastavljene žene treba da čekaju tri mjesečna pranja. Jesu li oni zuzeti koji ste? Znači, bila trudna, ne bila trudna, mogu ono tri mjesečno ili tri mjeseca mora čekati. Znači, ona koja ima mjesečan ciklus čeka četiri tri mjeseca, koja ima čeka tri mjeseca. I sad dolazi ajac koji govori o trudnim ženama. Znači, uže, specifice samo o tome govori. I sad, ti kad bi gledao posmatrao samo ovaj jaje gore i ova trudna žena bi tri mjeseca ili bi trudno mogla otići. I zato su, kad su došli ta jedan opšti, jedan posao, postoji metode u sumu firku kako izvući propis iz Pa su neki, kao što je Abdullah ibn Abbas, čak i ali, radi Allah, smatrali su da je cilj da žena ostane kod muža taj jedan period. Pa kažu, čekat će rok koji je duži. Šta to znači? Znači, ako se ne porodi, a prođe tri mjeseca, ne Odnosno, mora će čekati tada. Ako se porodi prije tri mjeseca, morat će čekat tri mjeseca. Međutim, ispravno po to pitanju mišljenje da ovaj ajde gore koji je opšti, ostaje opšti, ali se izuzimaju trudnice. Pa one čekaju dok se ne porodi, jer ima drugi hadis opet koji je u Buhari u Muslimu, koji jasno govori da je poslanik sallam rekao trudnoj ženi da kad se porodi završi da nije priček. A recimo ako čovjek rastavi trudnu ženu danas i porodi se za dva dana, nije priček i gotovo. Razumijete? Ali nije važno mi sada, ne treba čekati. Nije važno mi sada, ovdje sada pohvalim važan primjer kako ne smije se jednostavno gledati na stvari razumijete to? I kako treba izbjegavati ono što se ne zna i treba prvo vidjeti <clears throat> stav učenjaka. Dobro. Znači onaj ko govori o vjeri, a ne zna, grešan je pa makar i pogodio i posvefio. Dobro. Postoji neka širijetska kazna za onoga koji govori o vjeri, a ne zna. Postoji. Postoji, međutim ona nije određena. Vi ste možda čuli da imamo dvije vrste širijeske kazne. Određene, to su podlud, recimo za blud, to je kazna za kraću, to je kazna za ovo, to je kazna tako. I imaju kazne neodređene, takozvane tazirat, one se prepuštaju kadi ili nekome koji je tu zadužen za to, on je taj koji određuje kaznu za onoga koji ovaj, govori, a ne zna. Pa recimo, poznate su te kazne prenesene od Omera radi Allaha. Čuli ste za onog čovjeka koji je hodio Medinom i nosio Musaf. i počeo raspitivati o nekim ajetima koji govore o, o, o Allahovim osobinama. Kao recimo Allah se iznadaša uzdigao pa sam počeo nastaviti zapitkivati ovu uzbizanje kako lako i ovaj ga zove sebe. I šta je bilo? I Omer naredio da ga izličuju toliko. Pa u zatvor. Pa ga izličuju toliko. Pa u zatvor. Pa kad je na kraju nekoliko puta tako, znači nije određeno da pa Omer odredio da mu toliko treba. Onda večer vođu pravovjernih otišao, izašlo iz glave ono što je bilo u njoj, ali ako hoćeš da nadoknačiš, dokreći ali nemoj više ovako moći. I kad je rekao da više nema tišu i smutnje vezi s tim, da neće govoriti o tome, onda ga je protjerio godinu dana iz Medine. Znači šta je Omer ovaj radio sad u tom slučaju? To je bila ta kazna za to što je govorio onome što ne zna, ali nije određena, nego je Omer iz stiha napravio i odredio mu kaznu, jer je Omer bio kadijan. Ili recimo ko je bio na predavanju Šeha Salmana, pa je čuo isto tako kad je onaj mladić, kad su došli ona dvojca, odnosno jedan je ulovio neko, neke ptice u haremu dok je bio mohrim. A ona, mohrim je osoba koja je ušla u obrede hađa ili umre. I nema pravo da lovi. I on je lovio. I došao je Omeru ja, lovio se. I Omer je konsultirao se sa dvojicom kojoj su bila tu Ukrajina i odredio mu šta će da dane strahu u Mekke, da nahrane sinoma A mladić koji je bio tu, kada je čuo to, on mu je rekao da Omer ne zna šta govori i, i tako dalje, nego da Omer je zapad svoju devu kao. Zato, kada je Omer čuo zovne. I onda mu kaže, šta je bilo, kako je, na osnovu čega je donio propis, da je to na osnovu ajeta, i naredi da mu deset udaraca bičeva. Znači, otkud oni deset udaraca bičeva? Nema neke posebne širijeske kazne da je došlo ako bude govorio ono što ne zna, deset udaraca biće. Nego Omer to zaključio, to je njegov bio kao kad je propis, da mu deset udaraca biće biće dovoljno da više ne govoriš ne zna. Znači, kad je može da odredi nekome iz zatvora i pritvora koji bude govorio ono što je ne znam. To je sve u cilju, znači, očuvanja vjere, jer mi govorimo o kojem širijeskom cilju? Očuvanje vjere. Jer ima pitanja u vezi sa očuvanjem vjere? Ako nema da pređemo na novi širijeski cilj, a to je očuvanje života. U vezi sa očuvanjem života imamo tri poglavlja koja je šarijat posebno precizirana. Prvo, samo drugo, ubistvo tri, povrede interesuje nas samo ubijstvo. Kad nas neko pita koji je propis ili norma, kako je zovu, za samo ubijstvo? Propis? Hadis, ono, haram. Onako, uh, propis? Haram. Nismo to jedno dokaze. Znači haram. U redu? Šta je dokaz? Dokaz na rijetko sve. Hoćemo iz Korana kriti. Postoji li u Koranu To je ubistvo. Samo ubistvo. Ove se na Znači, nemojte se svojim rukama propast. To podrazumijeva samo ubojstvo, samo ubistvo i ove povrede, samo povrede. Jer je to ima drugi ajet. Ima ajet koji je u principu dokaz kada je u osvanu Vola tako vam puseku. Kad e, puseku ovdje riječ, nemojte ubijati sami sebe. Znači, nemojte ubijati sami sebe, što znači? Znači, samo ubijstvo. Ali isto tako ima značaj, nemojte ubijati se međusobno. Što znači ubijstvo, tako da je podrazumijeva oboje. To znači prevara. Ima dva prevara. Nemojte ubijati sami sebe i nemojte se ubijati međusobno. To je jedna od kuranskih muđiza da jedan ajet može značiti više. Znači, riječ enfusakum podrazumijeva sebe, nes, ali podrazumijeva i druge duše oko tebe, tako da jedna riječ sadrži i sebe i druge. Znači, nemojte ubijati ni sebe ni druge. Eser pa možemo mogu Hadis. Ko zna neki hadis koji zabranije samoubistvo? Znači, hadis koji govori koji je u muslimom u kome se jasno naglašava kazna onoga koji sam sebe ubije. Šta to znači? Znači, hadis kaže, ko se ubije otrovom, vječno, zauvijek, za sva vremena ubijat će se od otrovom u Ko se ubije železnim predmetom, znači stavljom Božem i slično, vječno, uvijek i za sva vremena će se ubijati železnim predmetom u Ko se basa slitice, vječno, uvijek i za sva vremena, bacat će se i ubijat će se tako što će se bacati slitice u džetu. Tako isto. Znači, protiv za samo ubijstvo je sve je ovo riječ ono što ima dva značenja, ono je objasni sam sebe ni drugi. Enfusekom. Vola taktulu enfusekom. Da li je dozvoljeno indirektno se Šta to znači? Otići da se ne ne u nego na vrati ne i malo evo, recimo jedan primjer. Znači, nije ti cilj da se ali intelektno da stvari koje inače dovode do samobisa. Kao što je recimo pretjerano brza vožnja neprilagođena na putem. Skakanje. Je dozvoljeno? Nije. Pa nije dozvoljeno. Zato čak u tom postoji neke koje ograničavaju brzinu Božiju. Znači, postoje listi. Što se tiče ovaj, ograničenja, nema nekog, ne može sad reći, tu je dozvoljeno 50, nego otprilike, znači, ono koliko put ponosi i što je uobičajeno, to je i dozvoljeno. Što preko toga, što inače u, u običaju se smatra da bi moglo biti smrtnostno za čovjeka, to je ono što je I može čak čovjek ako s te strane može potpasti na one koje izvrši sam. Razumiješ? Jer auto se ljudi na to nacije, a njegovu ništa, on gledaj ne povodi. Pa znači, to zavisi od auta, prostora i tako dalje, u svakom slučaju to su sad, znači ne znači postoji li jedan slučaj kada se samo ubistvo izuzira, znači da, da se može izvršiti? Kada je osoba mentalno nešto poreći. Nema pravo biti Ja mislim da je gori život ovaj... Ima se pravo. Ima pravo dobiti da smrt, znači da želi smrt, ako, ako padne u sušenje koje ne može nešto drugo, mi govorimo, ima li čovjek ikad pravo da se ubije Je Jel ima pravo? Ne znam šta, u svakom znači, je da i svakog pravo ima razvijena. I ima voda, ne znam. to, pa ne znam koji. Ne znam. <laughs> knjiga u prošlim časovima smo učili onaj, da se čovjek onaj, ne bilje, onaj, što ne piše da čovjek radi to pripozicom alkohola ili kad se naljuci ili Mi sad govorimo o slučaju, znači to nesvjesno je druga priča. Mi govorimo slučaj, znači čovjek je zdrav, razume znači postoji li slučaj kad može izvršiti samoubistvo? Postoji li? neka da. Na primjer, da da se muče, da da je tako. kad Ne može slušati. Ne može, meni još uvijek u današnjim dana nije uopšte znači da postoji neki izuzetak iz tog pravila. Naprotiv, ako uzmete hadis, poznati onaj bitci, zaboravio sam tačno koja je bitka kada je Ashab sad u ranama bio. I kad više nije mogu izdržati bolove, nagio se na svoju sablju i ubio se. Šta je poslanik se ne Znači muke, bol, možda će pasti u ruke, još je biti kao toko. Čak u hadis kuciju stoji da Allah Žešanu za tako i kaže moj rob požuruje mene sa svojom dušom. Otkud znaš koliko ti život još propisati? Koliko ljudi ima situacija iz nesreća, iz padova aviona, gdje sigurno po nekakvim ljudskim pravilima ljudi ginu. Ali ono ja to živjeli. Preživi kome je to pisao. Ona požele ljudi Ne svojom dušom. Znači, sam mi baš nešto ono da kao, da, da, da će u džaninu ili... Nije sve ostane da će da ne. Neće sve sam Neće sve sam Šest su samo oni za koje posvedušeni, ostali su pod Allahovom moću. Zar ne Allah rekao, Allah je svima dobro... Muhađirima i Ensarije. Samo to? Samo to, nije precizirao svi. U globalu sa tim društvom je zadovoljno. E. Znači- Ali za pojedince ne svjedoči. Ima dokaz zato je kaže, uvijek se muslimanima u srcu kaže men, a men amena minhu, znači oni koji vjeruju od njih, znači opet, znači to se... Znači mi, kao društvo generalno, znači Allah je zadovoljan svima, sa muhačima i nasarjem, ali nije precizirano s kim. I poslanik je precizirao neke. Pa znamo za koje je poslanik sam nam rekao, u redu. A za ostale, oni su svi pod volju. I oni su najpreći da se za njih nadam da će u Ali bez garancija. To je to konkretno. Pa drugi ashar, koji isto tako u bitci ukrona je vrtača, se sjećate. Pa su rekli, kad je ukopan, blago njemu sad u Kaže, nije tako, ne. Gori, a ovaj je vrtač na njemu. Ono, Govorio sad čovjek, Zašto oni ciljeli slava braća? Grijesi koji ih zadiru ovi ciljeve slava, ova jasna koji koju je poslanik da spomenuo, zadiru u imetak. Grijesi kao što je pogled, kao što je recimo ovo, tu su mali grijesi koji satiru i badati. I nadat se da će Allah Ali grijesi koji zadiru ovo petero, što su veliki grijesi? I uzmite veliki grijes, što je okarakterisano proklestvom ili ovo ili ono, vidjet ćete da zadire ovi pet stvari. Čuvanje života, odnosno vjere života, mlijeka, časti, razuma. Kako neko kaže? se proklestvom. Već? Ništa. mojem slučaj, kad je ova jama stavna, tada jedan malo prebacio se preko zida kada puknu, da odbori kapio a tamo je bila čitava vojska. Nije mu cilj bio smrt. Mislim, pa, evo, logički gledano, tamo ima to ljudi, on ide sam na njih. Može li to uzeti razumski? E, ne može se uzeti, to se zove e, požrtvovanje. Znači, to se zove požrtvovanje, gdje smrt nije cilj i nije izvjestan. razumiješ? Znači, može se dogoditi da izbjegne iz tada i otvori vrata brata i uđi ili te narani samo je tako nešto. Jel razumiješ? Razumijem. Drugo, to je jedan slučaj u cijeloj generaciji, cijelu, cijelo 200 godina. Sa svakodnevno se odvijaju. Kako to opravljaju? Pa, vjerovatno nisam da studija po konsensusu, pa nemoj sad zemlje ako prati kretanje taj ostalo. Čak i oni što su govorili da to može kad su kakav je to zvana muzeo, i kuda, kuda je sve to ušlo, sad govori nemojte to raditi. Svako vrijeme ima vrijeme koje mu je bilo slično. Ovo vrijeme koje je sad bilo najbolje. Vi da čitate knjigu Ibn Kesina, početak i kraj. Kakve on događaje opisuje, recimo u Egiptu opisuje jedne godine da su ljudi jeli jedni drugi. U nas su jesen. Kakva je suša, takva glada bila su jedni, drugi i jedan. Čeka, stoji kad čeka, čeka, kad će izdaniti da ga da ga jede. I ulazi se razvanjuje. I vrijeme Ibn Taymi, zašto Ibn Taymi, Ibn Kajim, Ibn Kesir i ostali Ibn Hajar koji su živjeli u vrijeme, nije bilo sve sjajno i bareno, bilo je više alima nego sada, bilo što mi znanje naše sirka. Sva će reći. I zato odagravati se od ovih principa, to nikada nije zdravo. Zato što ja te došlo do ove principe, stavi u koš. I ti sad ako od tih principa, kam vidiš? Kako će širijetu? Koji? Jer ovo je širijet koji je došao, širijet svih poslanika. Ovo da stavite. staviti. Dobro je da nismo mi nije ruši sada, taj. Ruši, Kako god hoćeš, znači, uglavnom živi, <laughs> živi, ima pravo da to živi. Ali to mislim nije dozvoljeno. Jer pravilo učenja kada fiksko inače da živi, ima veću vrijednost od mrtvog. Tako da koliko neko već umru, se na živom da dio njega pojede, ako baš može da prežive. To je to hadis. Fiksko pravilo. Je u redu. Znači, nema izuzetaka kada je u pitanju samoubistvo, nijekom slučaju. I indirektno isto tako nije dozvoljeno, znači da čovjek radi nešto što je ovo. To se može sastati recimo s te strane zabrana, druga, jer to je ovaj, indirektno samovistvo. Zatim zabrana čak i alkohol. Osim što spada u zabranu za razum, spada i u zabranu i mišljava tijelu. Čovjek sebe dovodi do smrti. Čak i duhan može tu spasti. Gospodin sa Mirkom recimo, priključavaju određenu bolest, ali imaju svoje posljedice, recimo, na uništavaju određenu. Ako je korist od njih veća nego šteta može, ali ovo što su striktne zabrane, to nema ni koristi nikada. Kako nam koristi da nam? Od alkohola, od droga. No, rakiće za Ako ne bi jeo i pio što, što, će, što ćemo tamo napraviti nešto, ne treba nas dezinficira. Onako prije sa vama, da se zagrijeće. Pa tako ne, da se samo ubistvo. Idemo do ubistva. Dokaz za zabranu ubistva odnosno prvo šta je osnova za ubistvo? Zarada. Znači, kad bi neko te pitao, ubiti drugog čovjeka, koji je propis za to u širijetu? Znači to je šta? Generalno svaku dušu Allah koji je dao život, on je taj koji treba uzeti. Jel u redu? Koji je dokaz za to? na zato sam još prije sinom i sve je objavio da kubio je jednog čovjeka. Pa pazi se, znači- krenuo si dobro, a zato si. Zašto? Zašto grije? Nekako ti bio. Prije toga ajta u suri al Allah govori o dvojici Adamu i Sarada. Taj je jedan ubio drugog. I onda govori tamo, pa onda kaže i zato si. Vidite ko odakle poseže od prvog, od prvih ljudi propis se širi, širi do samog vremena. Pa onda se širi do naših širita. Znači, zato što se desilo to prvi put, što je bilo među prvim ljudima, zabranjuje se glasanje. I zato što stoji tamo ajetu, kako stoji ajet, prvo ponovno. Pa- I zato smo još prije svima naštajili ali da onaj ko ubije jednog čovjeka kao da je ubio sve ljude. A onaj ko spasi život jednom čovjeku kao da je spasio sve ljude. To je božanski princip koji su donijeli poslanici. Da je precizirano u ajetu na čelu ko spasi vjernički život? život. Život, dušu. Prema tome, generalni princip svih poslanika naše bio je da se životi ljudi čuvaju. I zato pastor analitičari što kažu, recimo, za ratni sukobe poslanika i mušika. Da, su, da se iz poslanikovih bitki može razumjeti tendencija da čuva mušičke živote koliko je bori se protiv njih svim silama, trudi se da ih pobijedi, ali isto vremeno sa što manje žrtava na obje strane. Sa što manje žrtava na obje strane, zato kad su bili zarobljenici bedra, sjećate se. Pa kad je poslanik sad na sahara da pita šta će iz Šta je poslanik uradio? Pa da, Izvrno je da ih ostane u životu. Pa da to nije bio ovaj, njegov grijeh. Za nije treba uzeti mišljenje Onda, koji Ja tebi, i poslanik sada nije to bilo. Evo to je bilo poslaniku na izbor i on je izabrao šta, znači, mi razumijemo iz toga, nekada švijetski propis može to postoji propis određeni kako vada treba da postupi, to je druga, gleda se opći interes. Ali generalno ovdje šta je poslanik sa sredom stavio, na što je stavio težište? Znači, da ostavi ljudi u životu. Bez obzira što nekada u nekim trenucima, momentima propis može značiti drugačiji tada za taj trenutak. Ali znači iz toga razumijemo da generalno poslanstvo sam želio čovjek ljudski život. Na kraju krajeva čak i prirodnom katastrofom, sjećate se kad je došao poslanstvo, sam iz Tajfa. Jer znate za taj događaj. Pa kada je došao Melek Brda i ponudio, eto ako hoćeš ova dva brda, ja ću sastaviti svi će u neki izgled. Prirodna katastrofa, tako je gledajući ništa. Šta je to sam rekao? Da neće to, nego se nada da će od njih biti neko ko će obožavati Allah. Jer pasti, iz njegovog govora vidimo da je izgubio nadu da će oni obožavati. Ali eto, bar neko od njih. Ali eto, desilo se da su i oni prihvatili desno. Znači, poslednji se jednom teži čemu? Očuvanju života. Nekada, u nekim trenucima za opći život ljudi može biti propisano i volje da neki ljudi budu uvijeni. I tad su propisane u smrtne kazne koje vladare propisu ili prirodne katastrofe pa vladare kao što je opći potop onkologije. Znači tada je za opći dobro ljudi, za njihovu vjeru prirode su više ti grubi grozni nevidnici koji nakon hiljadu godina nisu vjeru. Znači nema hajra, skupi su glavni cilj u životu, to je obožavanje Allaha i onda je hvala uklanja, jer je bolje za ostale generacije, kao što Nuh kaže, ne bilo da kaže nam fara, one rađaju samo nevjednih i grešnike. Ali tu su izuzetci. Jer me razumije, a ovo je naravno da shvatite kako šarijetske, šarijetske ciljevi dolaze i šta je glavno u čemu, a šta je izuzetak. Znači, izuzetak je vidimo da je šarijeta želi se ljudima omogućiti da žive slobodno, da svako ima pravo na život, na kraju krajeva zato Allah ono što ono nije prisilio ljude da vjeruju i zabranio svojim poslanicima da prisiljavaju ljudi. Nego da govori da svako ima izbor hoće li povjerovati ili neće. I na kraju krajeva zato slijedi nagrada kazne. Hoće li dobiti dženet ili će Na osnovu prisile nema nagrada. Ako neko prisilio da vjeruje, neće dobiti na to nagradu. Nego mora biti svjesni izbor da on stvarno hoće sluga gospodara obožavati. A na osnovu svjesnog izbora slijedi nagrada. Odnosno kazna. I zato naš poslanik sa sredom u Buharinu sve kaže ko ubije nevjernika koji je u miru s muslimanima makar bi nepravedan, ima veze što je koji je u miru s muslimanima neće okusiti miriš krivi. A u drugom hadisu poslanik sa sredom kaže i što u Buharinu čovjek će uživati blagodati vjere sve dok ne prolije tuđu krv. Blagodat vjere ili života? Blagodat vjere, širinu vjere i ostalo. Sve dok ne krv. I zato pitanje. Tuđi život, to je veliko pitanje. možda ne tuđu krv Hoćeš tu da ubije neko? Srpski rat? Ne, ne, ne. Bilo ko vas. Normalno ne može. Ratno stanje kad je već rat, kad je sukob, to je drugo. Recimo kad već se ratuje na vježenici, napane muslimani se brane, pa čovjeka putom sukobu i žaru nekog ubiju, to je drugo. Ako zgazim nekog automobilom, ne namjerno. Postoji određena šarijetska kazna ali nikad više neće uživati jedno vjere. kazna za to. Uživat će u širini i blagodaci vjere sve dok ne provi tuđu krv. Još jedno pitan, za ovaj prošli hadis, nije često ne bi ženeta, da ne znači da, da neće nikad doći do ženeta? Ne mora znači. Ne mora znači ali neće osjetiti mi ženeta, ali će da staže da će biti toliko daleko od ženeta i da spiri na kaznu. Ono po svijetu opet... Ono, ako bude ima manos, A može se pokajati života, tako? Može se pokajati života. Da ti živi. Može se pokajati do života? Pa ja, to se izuzma, tako. A može se pokajati. A šta će sa pravom tog čovjeka? Ono, se može pokajati? za sebe. Dobro, mora biti neki Nema izlaza. To je ljudski Temelj. Allah Žešanu smo rekli da poznato pravilo da se za hakovi ljudi ne miše, ali tako li Mi se možemo pokazati grije što počne među sebi Allah što i vreduje. Ali za tuđe hakovi postoji četvrti šak, smo rekli. Koji je četvrti? To se hak izmije. A čovjek odšao, preselio. Kako ćeš mu izmijeti hak? A što se tiče duga bude području, ostane dužan da se što više do, do, ovaj, dobrih dijela čini i nada se da će Allah Ne, to, to učenje se preporučuje da dobrih dijela čini zato što ne možeš više izmiriti ta hrana. Pa kad čovjek bude uzimao svoj hak na svojim danu, da ima od čega uzeti. <laughs> To je zato s tim ciljem. smo tuđi jako vas kada se vodi. Maksimalno, pogotovo pa kada je pitanje što. Kako ćeš čovjek razumjeti? Što gotovo kad uviš patetenci još zato što su možda tim uskratio da spozna istinu još za koju godinu. Mm. Čovjek on je vječno žene zbog tebe. Ali znaš to da je veliko razvoj, nisu osim bio islam da se ubio čovjeka. Pokaj se što možeš i čekaj kako si se Tuđi hak se jedno bio dok je sve kada je lijeto ili prije, ne može se izmiriti da, ali svi donosi na muslimane i muslimane. Sve skupa. Znači, samo čovjek. Sve sve skupa. I muslimane, da su bilo kod djece. I životinje je zavrljeno, ne postoji profesija, nije na ovdje svijet to. I za životinje je besplatno. Bespotrebno ubijanje nije besplatno. Znači, ako treba ti znači, onako igraju se, i poznam se kaže, ko uzme nešto živo za metu, Šta stoji u tom hadištu? Stoga se još tiče poklesao tako da Znači, ubistvo je također zabranjeno. Šta je sa indirektnim u Smislu da čovjek uradi nešto što bi dovelo do ubistva? Kao što recimo često se događa zbog nepoštivanja saobraćenih znakova ljudi izazovu drugim ljudima probleme. Smo idu ljudi, ljudi na svojom stranu, on dođe i presjeće poštuju. Nije zato da je čovjek obožavan na time ročnih znakova, nego radi se o tome da jednostavno to je jedan vijek gdje omogućavaš drugim ljudima da prođu nesmetano i čuvaš njihove živote. Svaka, koliko najviše s tim će ne ide, čovjek prođe kroz crveno, drugi dođe na crveno i nema. Samo što se ne tretira ovo kao ubijstvo, nego ima tri vrste ubijstva, a to je namjerno, namjerno, e, slično namjerno i nenamjerno ubijstvo. Koje od te tri skupine spada, recimo to, to kad je određuje? Namjerno ubijstvo, slično namjerno i nenamjerno. A Ovo neću oseći čiji ne možete nam nešto sad još o životima samo da završimo. Pa kako misliš? Pa mislim, kako će mi se... Šta ti ne Suđi. Pa je, pa sušimo se zato što će u zatvor. Ja. Sušimo se zato što će biti kažnjen zatvor. Sušimo se zato što ne znam šta će biti sa njim naprijed. Čak i da se pokaje. Evo, to si ti. Kako mi? A da li govorimo o njegovoj duši i ostale stvari, šta se sve dešava sa tim. A poslušajte ovi što su bili u ratu i što su ubijali drugi i ostalo. Ovo pa ubijaju. Ovaj, pita kako se, kako zbog čega ti poremećaj koji se date ljudi sa ratovanja, recimo, bilo gdje u Iraku, ovdje, ovdje, ti je Amerika, znaš zašto, su ti sindromi koji se pojavljaju poslije? Osim što su stranka rata, već veći dio toga je ta ubijstva od koje čovjek nije mjera naročito ako se življava na tome, Ako to deklariramo isto bio žena, djete, starac. To su nezamislive stvari. I onda će biti jasno kad to se zavisne, što znači neće živjeti ženu vjeru. Ili ima pitanja za sve? No, uopće je za, za čast, ona je pa proklan. Pa možda ja konkretno učinu ne znam. Šta čast? Pa da je e, narušavanje, proklinanje, družuje čast, da je to veliki grije, pa ja konkretno primjer. Nisam ja tu. Ne, ja rekao da će u sitko plesati. To je rekao. Ili da će vas tići poplesti, znači, zato što je veliki grijeh to. Ja tu na to snimit ću. Ovo ću više napraviti slavom kolom ovo su ozbiljne teme sad nemoj da ko shvati Sve sljedeći put isti dan, ja sam nemoj da ovo je najžešća. I imamo poglede. Inače, Zakarije je ovaj dio fikha najopširniji i najvažniji. U islamskom fikhu znači za svaku ranu postoji naziv. Ako je na glavi, postoji naziv. Ako je dva centa, postoji naziv. Ako je više, postoji naziv. To je ko anatomija za ljekare u vezi sa povredama. Ali mi ćemo se držati generalno stvari, nećemo ući u detalje, ne zanimaju nas sada. Generalno u vezi sa povrđivanjem tijela drugih mi kažemo da je šta? Možemo uzeti kao najjednostavniji dokaz hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam la darara wa la dirara. Ne smije se šteta nositi ni sebi ni drugima. Naravno hadis podrazumijeva štetu u tijelu, tjelesne povrede, podrazumijeva štete u časti, to su one duševne povrede, kako ih zovu, i podrazumijeva štetu meko. Znači da sumiramo ovo naše današnje druženje. Ako ima tri pitanja neki, znači sad, ako nekom osjećaš se postoji recimo sada šta ako sviđaš ovaka, šta ako ovaj, da li, su, da li je sve ovo za isto, nije za isto, ili ovaj prosto manja kazna, znam veća. To su sve stvari fikske prirode koje nisu, nisu tema ovoga. Znači, cilj nam je ovdje da su poglede zabranjene i da u skladu s pogledom slijedi i kazna određa. Kako je ustupak, evo, evo primjera pomenuti se. Šta je sa sportovima gdje se ljudi pobređuju? Boks je stavljeno. Boks taekwondo, karate. To su sportovi koji su neki su za mene potpuno kao što je boks. Znači sport gdje se ljudi povređuju. Neki su dozvoljeni uslove da nema direktnog sparinga. Kao što je karate, taekwondo i tako dalje. Ili gdje postoji mogućnost povrede. Predavanje. Futbol. Futbol može, s tim što nema tu povreda, to su povrede rijetke obične i tako dalje. Međutim, osim uradak. to je lomljava. Dobro, ako negdje u slučaju I karate može se igrati. Znači karate, ali da nema stavljenja gdje je cilj da se povredi. Ili ako već ide, da se maksimalno zaštite i ovaj koji Uh, udara i ovaj koji se brani da imaju nekakvu zaštitu, ali ne smije doći do I tako onda isto tako može ali od boksa nema koristi. I zato sa boksom već možemo reći uplata, to da nije boks, to je uplanje reći. Hrvanje je dozvoljeno, ali što je to manje Ja to Dobro, stoji kako opravdanje za da neko nanosi nekome. Da li postoji kako opravdanje? Ne, opravdanje. Kako će vidjeti? Mogu se odbrana, ako neko te recimo napadne pa si odbraniš pa ga udariš na drugo, ali ovdje govorimo o našini povreda kao principu. Odnosno li nije? Nije, ja sam čuo da dosta pratim mislim ono, ne znam, ne. Šta? Neka, neka braća nas je ovako, I e, da znaš gdje je to čast, ti kaže da imaš kakve pantalone, čast. Nije, nije, e, ako da ja sam bio, na čaši ja se jednim glasom i najvijem jedan gubar došla i je njegovoj ženi, kada pa vi gule, koje se pokrila dosta. I sad da vidim mi dvojica bubara koji veći i jači od nas, sve to ima ja još jedan brat. Onda vi ste svi nedirati, nije problem vas. Ali samo, da li je, recimo, desna situacija za krvi maj, da mi neko nabuna? Eto, hvala vama, pa nisam u kući bio da sam izašao tada. Čovjek je došao, on neki stvari ispred kuće bilo razbao, pa su šutali drugom u vrata, preuzeo i razbili prozor. Da sam ja u kući bio, da sam izašao, ja ne znam da se mogu suzdržati. Ja sam, imam ja pravo tada znači, svoju kuću ili sebe ili svoju ženu, recimo, od ovakvih stvari, to je što E, fizički ne treba rješavati, znači princip je maksimalno se treba sudržati. Ako neko dobači, dobačiti njegu. Kada se, znači, gleda se da se zlo izbjegne, da izbjegne, to je pijan čovjek doš. Pa rekao da nije pijan, imaš se kao glavu. Pa normalno da imaš se kao glavu. Ali ovdje, ovdje onaj, su provokacije, može se tu odgovoriti. Ono, Zato je što daje, kada je pravo osobu, kada, kada je na, napadno, ne, ne se, kada se obrata, nisam kao da sam. Može se skinuti ovo. Pa između ostalo, ponekad Može. Ali sada, ja ne znam kada je svom sram, ili nije prvi. Pa znači, pa kažu neki govor da u principu riješi se samo to čovjek. Ja, ja. Razumiješ? Ono, pa ono. Znači, ipak ono. mogu. Prijatelji se kod govora, ako neki barem da ostalo se dje. Ja ne znam, se mi grupa više, 5-6, dođe, ne uzila svoju mogu. Boga Ne može biti ružnije nasvijetan, ali šta bi ti ti nisi, nisi recimo u... Baš u Znači, pa se, ako nemaš recimo na tu ili ostalo, Udari se od toga, ako se spusti u unija, nešto, pa nisi... Ja, možda ti Ima ima ima je, koji se na ovu ima, ima. nisu, prvo, govorimo ozbiljne stvari, znači, ne, nisu sredstvo običnog čovjeka. Batine je sredstva policije. Znači i u islamskoj državi. Nemaš ti pravo tu koja hoćeš na putu. Policija. Jer kad se dozvolilo ljudima da, da, da, da oni reagiraju, znači silom, kad godim se za nešto učiniti, to bi bio haos. Ne može tako. Znači, pogotovo sad nije ni, ni srpska država nije ništa ni ovo, znači to pogotovo još više znači da ne smiješ upotrebljavati silu slično. Jer to je stvar noći, sad nisi ti stvarno to vremeniš, nisi, ne možeš nešto slušati, ne znam, neko psuje, neko vrijeđa, neko ne ono stoji, neko vrijeđa, neko ovo, odavno se to mislite. Imam još jedno pitanje, ja mislim, još jedan možeš šta reći šta? Još jedan osjećaj bio, brat je nedavno pričao da se zapasao ono, na kiki, da je vidio čovjeka gdje fizički, znači, napada srst, znači pokrivanje. Znači napada je fizički. Da li, da li naša, ja preko dužnost da spriječimo to? Treba je zaštiti. Ali on je štiti, on njemu ne nanosi poglede, on je njemu poglede. Pa on je usličan, kako će da štiti da to će Znači, on mora da će ta zaštiti. Znači, ovo jasno na čemu mi govorimo, mi govorimo o nanošenju pogleda, mi nekom nasilno nanesemo poglede. Samo na drugi I to opet se minimalno gleda. Znači, gleda se minimalno da se prođe sa što manjim, jer kaže učenjaca, ako nekog možeš ovaj, na otirati sredstva zla dužnosti riječi. Ako možeš buranjem, onda buranjem. I tako da. Čak i kad napadi na kuće, nekom postoji sama ako spomeniš mu ređe, da li je dozvoljeno, kako je dozvoljeno reagirati. Kažu mi, što manje, što dozvoljni način da ga otiraš. A onda kad se sva prava tražiš na svoju, ako nešto na njoj razbio, tako da. Sad postoje se pred nas pitanje da li je dozvoljeno muslimanima svoja prava za povredu? Štete, znači, da li je muslimanima dozvoljeno da traži svoja prava pred ovim sudovima? Razumijete? Znači, fetva koju je dao e, Ibn Sajim u dijelu Ahkam i Ibn Sajim koji je u svom potavu iz kaže u osnovi je zabranjeno muslimanu da bude pri tim sudovima i da ide i tako dalje. Ali, ako je neislamska, znači zemlja, ne vlada se islamskim zakonom i ne može do svog prava doći drugačije, onda mu je dozvoljeno da to radi u okviru muške. Znači da svoje pravo traži kod tih sudova. Znači to, to važi, znači to, to ne važi za onoga ko živi u islamskoj državi ko bi u islamskoj državi očito tražio svoje pravo kod drugih sudova, to bi bio znak vifaka. Kod mjesta i kod nekih čak djela koje bi zvijeli. Ali u neislamskoj državi, znači gdje naš šarijeskih sudova, muslimanu je dozvoljeno da ako ne može na drugi način uzeti pravo, traži na putem sudova. Znači, razumijete? Jer činjenica je da je recimo to nepoželjno. Ali ako se uzmi u obzir da cijeli sistem, znači kad bi se musliman prepustio tako na taj način, pa što mi meni tako? Tako li nije? Pa što ponekad čast? Ponekad je život i svašta nešto. Ako ne pred tim sudovima branio se, štitio se i sva prava zaštitio. Navešao samo jedan primjer. Zemlja koja je oduzeta 1918. onim agrarnim reformama na Buzima ili 1945. što su komunisti nacionalizirali. Kako da muslimani sad dođu do ti svoje banje? To nije ovaj morina. Jer mi ovaj oduzeta nepravedno. Kako da je razim? Znači, vratit će je tako jer ne mogu drugačije osim putem suda, sudskog spora, pa da dostave dokumente, pa da ovo da se uvijek, da tek onda dobiju svoje